Би танарт бие бие хайлахад тун би таныг яаж хариуцсан яг гэл та нар мөн бие бие хайлагтун гэсэн шин тушаал өгч байна. Ба тэмцний дагуу сэмэдэний ариун талаас минь шүнжлээ. Эцэг сүд чавлан таньтай болгоё. Дараа нь Петрээр ирж түнд бэзэн Ахтуу маань миний эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа уучлах вэ? Толон удаа юм. Гэхэд нь Иесус айлтсан нь би чамд толон удаа бус харин даалгахын толон удаа гэж хэлий. Иймээс Тэнгэрийн хаанчлал нь зарснаар тэйгээ тооцох хийхийг хүссэн нэгэн хаан луга аллиум. Тэр тооц хийж эхлэх үед 10 мянган төлөнтийн үртэй нэгнийг түнд аваачив. Харин түнд төлөх юм байхгүй тул эзэн нь түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнхэн хамт хамаг юмтэн бүтээгдээд өрийг нь барагдуулахыг тушаажээ. Зард сүхрэн унаад түнд мөрөгөөд эзэн намайг тэвч хүчнөө би танд бүгдийг төлөөнө гэсэн хуйлгаад тэрхүү царитын эзэн их дөрөвдөн түүнийг суллааж үрийг нь хэлтрүүлжээ. Харийг өнөөх царац гатагш гараад өртөн зүүн динарын өртө байсан анд болох нэгэн зарцыг олж хараад барэс авч хоолойг нь бам өрөөтл гэв харин андын болтгоо тэр зард сүхрэн хүназ түүнэсгүй намайг тавьжиж хүлж хүчээд чамд бүтээг төрлөн гэж харин тэр үл хүссэн явж түүнийг өрөштэй төлтөрлөн чоронд хаяв танд анд зарц нарын болсон явдлыг хараад ихэд гутарж эзэндээ очиж болсон яв болсон бүгдийг мэдгэжээ Тэгтэрзэн нь түүнийг дуудаад түнд "Нэрийн муу зарц. Чи надаас гуйсан төр би бүх хүрийг чинь хэлтрүүлсэн. Би чамайг өрөшөөсний адил чи бас анд чинь болох тэр зарцыг өршөөх ёстой байсан босоо" гэд их хэлэглэгнэн уурлаад өрөшлөөд бүгдийг төлөөхөртлөн түүнийг цандралчинд тушаажээ. Түүнчлэн хандре нэг бүр чин ахтууге зүрхнээс эс уучлах апас тэнгэлэг эцэг минь та нарт мөн тгийж хандаг бүлэн гэлээ. Эзний үг. Христ минь сайн шал магтаал танд байх болтугай. Тэмцгэнөө Өнөөдөр Есүс өөчлөл тэмдэглээр бидэнд айлж байгаа. Бидэнд Петрэ, сая Петрэ Есүс асуусан. Есүс асуусан. Хэднүүдэ өөчлөх хэвтэй вэ? Толгоомудаа юу гэж асууд Есүс хэднүүдэ өөчлөөрэй гэж хэлсэн бэ? Дайл дахин толгоомудаа гэсэн. Тэгээд та бодвол 490 удаа хүрэн тий. За тэгэхээр 491 удаа генүгэл хийва яах вэ? Нэсрэг уучлахгүй байж болох уу? Хэрэг Питер даяад ингэж асуусан бол яах вэ? Тэгвэл таалайгийн тулаан удаа юу? Би тэгээд болох уу гэж асуухад Тэнгэс магадгүй ингээд хариулсан байхаа. Би чамд дайр дахин толгомтой бус харин дайр дахин толгом дахин талхталхуудаа гэж хэлсэн байхаа. Тийм. Үргэж урд уусч гүрээ. Тийм. Утгаараа ингээд хэлсэн байна тийм. За, тэгээ бид яагаад ингээд <coughs> их үсч өгөх ёстой вэ? Үүний үүний талаар нэг сургаалт зүйлийг бидэндээ альцсан. Нэг хүн эзэнт өөртөө байсан, өөрөөтэй байсан. Өөртөө байсан тий. 10 мянган км-ийн өр. Энэ нь хэдэн төрөг болох вэ? Та нарыг өөрөө ч өөрөө хэдэн төрөг болохыг мэдгүй нэг талент гэвэл зурган мянган өдрөө ажилласан Брюс Вен талент. Тэгээд 10 мянган талент гэвэл хэдвэ? А? зураг сая юу? 60 сая тий. 60 сая өдрөө ажиллаад урьдсан мөнгө. Тэгвэл хэдэн өдөр хэдэн жил ашиглаяас ТВ гэвэл 10 160 мянган жил ажиллах хэвээр нэгт хэрэглэхгүйгээр нэг төрөл хэрэглэхгүйгээр хадгалаад 160 мянган жил ажиллаад ийм мөнгө орж чадсан. Ийм их үр төбэсник тэр хэтрүүлсэн гэж нэг Харин дараа нь тэр сард гараад нэг анд нөх андиг олцсон өрд өрд өрд байсан нэг нэг болоод тэр нь хайдан төгрөг зүүн динар гэвэл хайдан төгрөг болох бай. Нэг динар нь нэг өдрийн хөрс. Тэгээд зүүн өдрөө ажиллаад орж чадгаа тэм жижигхэн тэм тий тэгэхээр бараг 2 сая 3 сая болон дах тий тэгэхээр за энэ том юм уучлагдсанд энэ цэкномыг уучлж өгөхгүй бол эзэн уурлаад түүнийг уучлахгүй бүх юм төл төл хүртэл төлөв хүртэл шрантаа хайн хайн гэсэн тий за Тэмчс бид Тэнгэр буранаас Үүслэх дэлхийн төрд бид хорондоо үүслэн амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид Тэнгэр буранд үүслэх юм бэ нү гэж бодож болно. Үүслэх дах юм бэ нү гэ. Угсаа бид итгэж учраас бүх юм Тэнгэр буранаас авсныг мэдэн. Тий? Наад бага уян ухаан энэ айн би тэгээд бүх нэг хөрөнгө бүх тиймэрхүү юм Тэнгэр барааны ивэлээр авсныг мэдэн. Тэ үүнээс гад бид Тэнгэр бараан бидэнд илүү том өвлөлийг өгөх өгөх хэмтүүлж хүлээж байна. Плэн плэн байгаар. Тэ мөнх юм бэлдээд бидний хүлээж байгаар. Ийм бүх юм үнгүй бидэнд өгөхөөр шийдсэн. Харин бид хороондоо бивээ уучлахгүй тий харалтаггүй байвал бид ийм том ёрлыг авахар бэлэн болоогүй гэж болоогүй байна. Болоогүй байна. Яг л бодроо ийм том ивэл бидэнд өгч байгаа. Харин бид ийм том ир авсан ч сэн хэрэглэх бэлэн болохгүй бол бидэнд аюултай бэлэн Тэсэн хараарэ хүмүүс баянхун байгаа тий баянхун их мөнгөөр юу хийдэг вэ? Үнийг сайн хэрэглэбэр хүмүүс зэн туслаад энэ төрлийг сайн сайжруулж чаддаг. Харин зарим нь энэ мөнгөөр их эрх мэдрэлтэй болоод тий яд хүмүүс бас сүүл дурын хүмүүсээс бурлаад авдаг. Тий тэднийг хүчрэх хүч ирмэдлэр хүчээр юм плач автаа. Тийм. Уян гохнаар. Зэв уян гохт байсан чи үнийг ашиглаад тийм хүмүүс тусдаггүй хүмүүсээс яаж ашиг олох вэ? Ийм юм боддог байхгүй. Тэгээд бид тэнгэр бүрээс тийм юм авах юм тул тийм бэлэн байх юм тул сурах хэрэгтэй хүмүүсийг уудлаад тэгээд хүмүүс халлаад тийм юм бэлэн болохгүй бол бидэнд өгд цагаа тийм эвлийг absent бинд муу бидний хамтран муу болоо. Тийм. Тэгэл одоо бидний амьдралыг эдгийн санацгай бид миний эсрэг гинрэл хийсэн хүнийг өөч гэж үзсэн нь түнд яаж сансан бэ? Тэгээ тэнгэр бранд намайг хараад яаж хандах вэ? Бид намайг уучлахгүй мэтлэр тэр зөр ган бодцгаая.